بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Gentes, teman a su Señor. En verdad, el terremoto que precederá la hora final será algo terrible. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Ese día verán que las madres que estén amamantando abandonarán a sus pequeños y toda mujer embarazada abortará debido al terror de dicho día. Y verás a los hombres como si estuvieran ebrios sin estarlo debido a la severidad del castigo de Allah. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد Y entre los hombres hay quien discute acerca de Allah sin conocimiento alguno y siguen a todo demonio rebelde. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير Y Allah ha decretado que el demonio extraviará a quien lo siga y lo conducirá hacia el castigo del fuego. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدةً فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج Gentes, si dudan acerca de la resurrección, sepan que los creamos de polvo la primera vez cuando creamos a Adán y después creamos a su descendencia de una pequeña cantidad de esperma Nutfah que se transforma en un coágulo adherente a la caj que luego se convierte en una masa con la apariencia de un pedazo de carne masticada mudgah en parte formada y en parte no Así les mostramos nuestro poder para crearlos de nuevo. Y fijamos en el útero lo que queremos durante un tiempo determinado. Y después hacemos que nazcan y crezcan hasta llegar a la madurez. Algunos de ustedes mueren antes de alcanzarla, y otros llegan a la edad más débil, la vejez, durante la que olvidan todo el conocimiento que habían adquirido y verás cómo la tierra árida se estremece y se hincha cuando la lluvia se precipita sobre ella, haciendo que broten todo tipo de bellas plantas. Y esto es así porque Allah es la verdad, el único que merece ser adorado, y es quien devuelve la vida a los muertos y tiene poder sobre todas las cosas. Y la hora llegará, sin duda alguna, y Allah resucitará a los que están en las tumbas. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Y entre los hombres hay quien discute sobre Allah sin conocimiento, ni guía ni libro esclarecedor alguno que procedan de él. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق Movido por su arrogancia, desvía a los hombres del camino de Allah. Pero será humillado en esta vida. Y el día de la resurrección ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره Y entre los hombres hay quien adora a Allah lleno de dudas. Si le sucede algo bueno, se tranquiliza. Mas si se ve afectado por la adversidad, reniega de su fe y echa a perder la vida terrenal y la eterna. Esta es una clara pérdida. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد Este indeciso adora en vez de Allah lo que no tiene poder para perjudicarlo ni beneficiarlo. Ese es el gran extravío. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير Adora aquello que lo perjudica más de lo que lo beneficia. Qué pésimo protector y compañero ha tomado. الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد الله hará que quienes crean y actúen rectamente entren en jardines por donde corren ríos. En verdad, Allah hace lo que quiere. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ Quien pensaba que Allah no auxiliaría a su mensajero en esta vida ni en la otra, y ve ahora frustradas sus esperanzas, y ello lo llena de rabia, que intente llegar al cielo por algún medio y corte la ayuda de Allah y vea si su plan acaba con lo que lo enfurece. وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد Y así es como hemos revelado el Corán en claras aleyas. Y ciertamente Allah guía a quien quiere. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد En verdad, el día de la resurrección, Allah juzgará entre los creyentes, los musulmanes, los judíos, los sabeos, los cristianos, los adoradores del fuego y los idólatras. Ciertamente, Allah es testigo de todas las cosas. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء ¿Acaso no sabes que todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles, los animales y muchos hombres se postra ante Allah. Pero muchos hombres merecerán su castigo. Y a quien Allah humille, nadie podrá honrarlo. Ciertamente, Allah hace lo que desea. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم Estos dos grupos, los creyentes y los incrédulos, son adversarios que discuten acerca de su Señor. Quienes rechazan la verdad vestirán prendas de fuego y se les verterá agua hirviendo sobre sus cabezas. يصهر به ما في بطونهم والجلود Esta derretirá lo que se halle en el interior de los estómagos, así como la piel. ولهم مقامع من حديد y serán golpeados con mazos de hierro كلما يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق Cada vez que intenten escapar angustiados, serán devueltos al fuego y se les dirá: Sufran el castigo del fuego abrasador. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Ciertamente, Alá hará que quienes crean y actúen rectamente entren en jardines del paraíso por los cuales corren ríos. Allí vestirán pulseras de oro y perlas y prendas de seda. Allah los guió en esta vida hacia las buenas palabras. No hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorado excepto Alá y hacia el camino de quien merece toda alabanza. Alá. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم Quienes rechazan la verdad desvían a los hombres del camino de Allah obstaculizan su acceso a la mezquita sagrada de la Meca la cual hemos establecido para todos los hombres tanto para quienes residen en sus alrededores como para quienes la visitan y pretenden realizar en ella cualquier mala acción sufrirán un doloroso castigo. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Y recuerda cuando indicamos a Abraham el lugar donde construiría la Caaba y le ordenamos: No adores a nadie más que a mí, y purifica la casa de toda idolatría y suciedad para quienes la circunvalen como acto de adoración, y para quienes allí recen inclinándose y postrándose. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق y anuncia a los hombres que deben realizar la peregrinación del Hajj vendrán a la Meca respondiendo a tu llamada a pie o montados sobre flacos camellos debido al largo viaje desde cualquier lugar remoto ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير para participar de los beneficios que se les ofrecen e invocar en nombre de Allah durante unos días señalados sobre las reses que Allah les ha proveído como animales de sacrificio coman pues de ellos y alimenten a los pobres necesitados ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق después que completen los ritos obligatorios restantes que cumplan sus promesas con Allah acerca de sacrificar un animal y que circunvalen la antigua casa la Kaaba como acto de adoración ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور Esto es lo que te hemos ordenado. y quien respete lo que Alá ha hecho sagrado obtendrá una recompensa de Alá en esta vida y en la otra y les está permitida la carne del ganado salvo lo que se les ha mencionado con anterioridad aléjense pues de la inmundicia de los ídolos y absténganse de mentir ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق Y sométanse sinceramente a Allah, sin adorar a nadie más que a Él. y quien adora a otros fuera de Alá se asemeja a quien cae del cielo y las aves lo capturan al vuelo o el viento lo arrastra hacia algún lugar desolado Eso es lo que Alá ordena acerca de adorarlo solamente a él con una fe sincera. Y quien respete lo que Allah ha hecho sagrado, tendrá un corazón temeroso. لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق Pueden beneficiarse de los animales que vayan a sacrificar durante un tiempo antes de sacrificarlos en las proximidades de la antigua casa, la Kaaba. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا Y a cada comunidad le hemos fijado unos ritos determinados para mencionar el nombre de Alá a la hora de sacrificar el ganado que les ha sido concedido como sustento. Su Dios es un Dios único. Sométanse, pues, solo a él, aceptando el Islam Y da las buenas noticias, oh Muhammad, a quienes obedezcan con humildad. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون esos cuyos corazones sienten temor de Allah cuando su nombre es mencionado esos que son pacientes en adversidad cumplen con el salat y dan en caridad de lo que les hemos proveído فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Y el sacrificio del ganado destinado a tal fin es parte de los ritos de Alá. En ello tienen beneficios. Mencionen el nombre de Allah cuando los animales estén dispuestos en fila para ser sacrificados. Y una vez yazcan muertos sobre sus costados, podrán comer de ellos y alimentar al pobre que no pide a pesar de su necesidad, y al mendigo Así es como hemos sometido los animales de sacrificio a disposición de ustedes para que sean agradecidos. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين La carne y la sangre del animal sacrificado no llegan a Allah. Lo que le llega es su piedad. Y han sometido los camellos a disposición de ustedes para que proclamen su grandeza por haberlos guiado. Y da buenas noticias, oh Muhammad, a los hombres de bien. Ciertamente, Allah defiende a los creyentes y no ama a los traidores que rechazan la verdad y no agradecen los bienes que él les ha concedido. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير Ciertamente, Allah defiende a los creyentes y no ama a los traidores que rechazan la verdad y no agradecen los bienes que él les ha concedido. a los creyentes que han sido atacados se les ha concedido permiso para luchar por la injusticia que han sufrido a manos de los idólatras y de quienes rechazan la verdad y ciertamente Alá tiene poder para concederles la victoria sin la necesidad de combatir بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز Esos son quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares por el solo hecho de decir: Allah es nuestro Señor. Y si Allah no hiciese que unos, los hombres rectos, frenasen a los otros, los injustos, se habrían destruido templos, iglesias, sinagogas y mezquitas, lugares donde se glorifica mucho el nombre de Allah. Y Allah ayudará a aquel que defienda su religión. Ciertamente, Allah es fuerte y poderoso. مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور Si Allah les concediese a esos hombres creyentes y rectos poder sobre la tierra, establecerían el salat entregarían el asaque, ordenarían el bien y prohibirían el mal. Y a Allah pertenece el final de todos los asuntos. يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود Y si te desmienten, oh Muhammad, Debes saber que también desmintieron a sus profetas con anterioridad el pueblo del mensajero Noé y los pueblos de Ad y Samud. Así como los pueblos de los mensajeros Abraham y Lot. واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير y los habitantes de Madián y Moisés asimismo fue desmentido y dejé que quienes rechazaban la verdad disfrutaran por un tiempo y después los castigué y qué terrible fue mi castigo. قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ¿Y cuántos pueblos destruimos por ser injustos al negar la verdad? Quedaron reducidos a escombros. Sus pozos fueron abandonados y sus altas fortalezas no pudieron proteger a sus gentes de nuestro castigo. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ¿Acaso quienes rechazan la verdad no recorren la tierra y reflexionan sobre el final de esos pueblos que fueron destruidos y aprenden la lección? Mas no son los ojos los que están ciegos, sino que son los corazones que encierran los pechos, los que no quieren ver la verdad. Y quienes rechazan la verdad te piden que te apresures a enviarles el castigo. Oh Muhammad, cuando Alá no incumplirá su promesa de enviarle su merecido. Y ciertamente un día para Alá es como unos mil años de los que ustedes cuentan. ¿Y a cuántos pueblos injustos se les concedí un plazo de tiempo antes de que mi castigo se abatiera sobre ellos? y a mí habrán de retornar para ser juzgados. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين Di a tu pueblo, oh Muhammad, oh gentes, verdaderamente no soy sino un claro amonestador para ustedes. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم Quienes crean y actúen rectamente recibirán el perdón de Allah y un sustento generoso en el paraíso. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم Y quienes se empeñen en refutar con la falsedad nuestras aleyas desmintiéndolas para evitar que los hombres las sigan serán los habitantes del fuego وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم Y todos los mensajeros y profetas que enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad, cuando recitaban la revelación de Allah, el demonio introducía cierta confusión o incertidumbre en sus palabras para evitar que los hombres comprendieran y siguieran lo que les estaba siendo recitado. Mas Allah elimina la confusión y las dudas que el demonio intenta introducir y reafirma con claridad su mensaje. Y Allah es omnisciente y sabio. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد Y esto sucede para poner a prueba a aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía.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 Crean en él y tranquilicen con él sus corazones. Y ciertamente Allah guía a quienes creen hacia el camino recto. ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم Y quienes rechazan la verdad no dejarán de dudar acerca del Corán hasta que los sorprenda la hora de su muerte o la hora final o se abata sobre ellos el castigo de un día asiago. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم el día de la resurrección, la soberanía pertenecerá solo a Alá, y él juzgará entre los hombres creyentes e incrédulos. Quienes crean y actúen con rectitud habitarán en los jardines de las delicias, el paraíso. والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين Pero quienes rechacen la verdad y desmientan nuestra revelación tendrán un castigo denigrante. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين y quienes emigraron por la causa de Allah y fueron matados o murieron por ella recibirán una buena provisión en la otra vida. Ciertamente, Allah es el mejor proveedor. Y los hará entrar en un lugar que los satisfará el paraíso. En verdad, Alá es omnisciente y tolerante. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور Y así será. Y a quien responda a una ofensa o perjuicio recibido en la misma proporción y después vuelva a ser tratado injustamente, Allah lo auxiliará. Ciertamente, Allah es benévolo e indulgente. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير Así será pues Allah es todopoderoso y entre las pruebas de su poder está que Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche. Y Allah oye y ve todas las cosas. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Y así será, porque Allah es la única divinidad verdadera mientras que lo que los idólatras adoran fuera de él es falso. Y Allah es el excelso y el más grande. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ¿Acaso no ves que Alá hace que la lluvia descienda del cielo y la tierra reverdece con ella? Ciertamente Allah es sutil y está informado de todas las cosas. وان الله لهو الغني الحميد A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. En verdad, Alá no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. Alam tara anna Allah أن lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi بأمره والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم ¿Acaso no ves que Allah ha puesto a disposición de ustedes cuanto hay en los cielos y en la tierra? así como las embarcaciones que navegan por el mar por orden suya y sostiene el cielo para evitar que caiga sobre la tierra a menos que así lo quiera ciertamente Alá es compasivo y misericordioso con los hombres وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور Y él es quien les da la vida luego los hará perecer y finalmente los resucitará Sin embargo el hombre que rechaza la verdad es ingrato y niega las gracias de su Señor. te discutan acerca de lo que te ha sido ordenado sobre tu religión, oh Muhammad, e invítalos a seguir a tu Señor. En verdad, tú estás en el camino recto. Y si discuten contigo, diles: Allah sabe bien lo que hacen. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. Allah los juzgará el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ¿Acaso no sabes oh Muhammad, que Allah tiene conocimiento de cuanto hay en los cielos y en la tierra? Todo está escrito en un registro, la tabla protegida, y ello es fácil para Allah. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير Mas los idólatras adoran fuera de Allah aquello que él no ha autorizado y sobre lo que no tienen ninguna prueba de su autenticidad. y los injustos no tendrán quien los auxilie. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Y si se les recitan a los incrédulos nuestras claras aleyas, notarás desaprobación en sus rostros. A punto están de atacar con violencia a quienes se las recitan. Diles, oh Muhammad, ¿quieren que les informe de algo que odiarán aún más que escuchar el Corán? Más odiarán el fuego que Allah ha prometido a quienes rechacen la verdad. Y qué pésimo destino. Ya فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Gentes, presten atención al ejemplo que se les expone. Aquellos a quienes invocan fuera de Allah no pueden crear ni una mosca, aunque se unieran ayudándose entre ellos para lograrlo. Y si ella les arrebatara algo, estos no podrían recuperarlo. Así de débiles son quien invoca o solicita y quien es invocado o solicitado. ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز Han subestimado el poder de Allah y no lo han valorado como merecía al adorar a otros además de a él. Ciertamente Allah es fuerte y poderoso. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير Allah escoge mensajeros de entre los ángeles y de entre los hombres para transmitir su mensaje. Ciertamente, Allah oye y ve todas las cosas. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور Él sabe lo que hacen y lo que harán después, y todos los asuntos pasados, presentes y futuros relacionados con ellos. Y a Allah retornarán todos los asuntos el día de la resurrección para que él decida sobre ellos.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 Él los escogió para que siguieran su religión y no les ha impuesto en ella nada que no pudieran cumplir. Esta es la religión de su antepasado Abraham. Él ya los llamó musulmanes con anterioridad en las revelaciones precedentes, y así son llamados en esta, el Corán. Y los escogió para que el profeta fuese testigo de ustedes y para que ustedes fueran testigos ante los hombres el día de la resurrección de que recibieron el mensaje de Allah. Cumplan pues con el salat entreguen el asaque y aférrense a Alá, su protector. Qué excelente protector y qué excelente auxiliador.